Emilie Mayer estis germana componistino nascita en la richa familio de la apotequisto Johann Mayer caelia gino Henrietta Carolina. Iunace, Emilie ricevis piano leccionon ce la organisto Carl Driver. Tio tempe si ludis la pian pezzoin, tiel liberi che oni consilis al sci scrivi sian propran musicon. Tamen, seriosain musicain studoin sci comensis relative malfrue, ie sia dudec hoc iaragio, en la regiona cef urbo Stetten, quien sci traslocigis pos la morto de sia patro. Sci comensis studi componadon ce la grava musicisto della grande urbo, Karl Löwe. Pos quelca iaroi, la Stetson Instrumental Society ludis debute sien du unuen sinfonien. Tian, Emilie Meyer decidis translocigi al Berlino por daurigi sien studoin pli fugo cae duobla contrapunto ce Adolf Bernhard Marx cae instrumentado ce Wilhelm Wipprich. Ierum posti, si commensis publichigi sien vercoin cae concerti en private eventoi. Wilhelm Wipprich dirigentis sien cefan orchestron euterpe en concerto ce la Regia Teatro, dedicita exclusive al componagioi d'Emilie Maier. La concerto inclusivis uberturon, arcian quarteton, psalmon por coruso cae orchestro, du sinfonioin cae pian pezzoin. Recensisto parolis pri captivai frasoi cae firma regado de la materialo, cae la influa Ludwig Realstab laudis la manieron quia la temoi fluas tra la definita sfero de tonai coloroi ofte con surprisa elegantezzo. Baldau post la concerto la regino del Pruzio, Elisabeth Ludovica de Bavario, aliugis al si la oran medalon de arto. Agnoscita de la criticistoi cae de la publico, si daure componis vergoin por publicai presentoi. Iom pos iom, sia famo crescis cae sia musico audigis en tiai gravai culturei centroi kiel Colonio, Muncheno, Liono, Bruselo, cae Vieno, al quiui si voyagis por parto en la presentadoi de siai vergoi. Ciar la instrumentae componajoi de Emilie Meyer estis ciam pli presentitae cae sia famo crescis, si estis nomumita cum directoro de la Berlina Opero. Ec in tivi circunstanzoi si ofte estis devigita mem covri la costoin implicita en la presentadoi cae publicigoi, dum sciai virai equivalentoi ofte ricevis pagoin de siai eldonistoi. La compon stilo de Mayer estis origine influita de la unua viena scolo, la triopo de classicai componistoi, Mozart, Haydn cae Beethoven, cioi posti evoluis alla romantica stilo. Abigail Aujon cae Shirley Jean, autorinoi de articolo primaier, diras – Siei sinfonioi esta generale cortusai, intelligente scribitai, cum charma uso de contrapunto, cae melodioi, ciui restas cum vi longe posciam la pezzo finigas. Quancam ci generale sequas la comunan sonata legro formon, tamen si bonorde texas pli longa in transira in periodo in en sia musico resultigante dramezzan changion en la tonaletzo cae totala humoro de la pezzo. La germana historiisto Barbara Boys provis scisi la personetson de Mayer, tio pentras bildon de mem fida virino, quiu intense laboris por realigi siain drevoin, quiu ec intense restis fraula. Tiel, si povis eviti la sorton de siai santempuloi, Fanny Mendelssohn, cae Clara Schumann, quiui, kiel componistoi, ciam restis sub la ombro de siai frato, cae edzo respective. Emilie Maier estis tre productiva componistino, vercante proximume hoc tre laudata in sinfonioin, cae almenau dec quin concert uverturoin, dec arcaen quartetoin, multain chambren cae lidain vergoin. Bedaurinde, mal multe il sia pezzo i havas partituron multe daure estas en sia origina manuscripta formo malgrau la vercado de mir vela e ve dofen stila i melodioi germana romantica componistino emilie maier quiu estis entusiasme laudata dum sia vivo restis relative neconata cae sia musico malofte audigas.